Արցախը գախնախորուրդ ծրար է, որն աշխարի դեմ բացվում է ամեն օր։ Բացվում է նաև իր արվեստի մարդկանցով, որոնք հավատարիմ մնալով արարչության նախաստեղծ բնույթին, փորձում են արարել տիեզերքի իրենց անկյունը, տաքուկ ու հարմարավետ, Սոնա Համբարձումն ապրում եւ ստեղծագործում է Արցախում։ Նրա պարզած ծրարներում կյանքն է, որը տրոփում է հեղինակի տողերում, եւ ասելիքը բնավ նեղ հասցեական չէ։ Տողերում հեղինակն է, իր աշխարհընկալման խորհուրդներով եւ ընթերցողին դրանց մատուցման բանաստեղծական հնարներով։ Սոնա Համբարձումն ընթերցողին ներկայացավ նաև նոր համահեղինակային գրքով, որը մասնագիտական տիրույթի մի փոքրիկ շրջանակն է պատկերում։ Դա իրավաբանական ուսումնական ձեռնարկ է, որի համահեղինակն Արցախի հանրապետության վաստակավոր իրավաբան Վլադիմիր Հովսեփյանն է։ Բարեկամներ, տաղավարում Սոնա համբարձումն է եւ նրա հետ զրույցն առաջարկում ենք վարքյաններ անց։ Բարև ձեզ Սոնա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, ընդունել եք մեր հրավերը եւ դուք հիմա բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի տաղավարում եք, իդեպ նաեւ առաջին անգամ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, այո, նաեւ շնորհակալություն իմ առաջին քայլը այստեղ անելու համար, հնարավորություն ձեռնելու համար։ Ակնկալում եմ անկեղծ զրույց բանաստեղծների ընդհանրապես գրականության մշակների պարագայում, այլ կերպ հնարավոր էլ չի կարծում եմ։ Այո, շնորհակալ եմ։ Իրոք գրականությունը, արվեստը սիրում է անկեղծությունը, եւ ես նույնպես կփորձեմ ավելի անկեղծ լինել, քան ակնկալում եք։ Սորաբար ես դա իմ կարծիքն է, մտածում եմ, որ գրականությունը արվեստի ժանրերից ամենաազնիվն է, որովհետև եթե թատրոնին կարող ես խաղալ, եթե արվեստի մեկ այլ ժանրում երկի մեջ, նկարի մեջ կարող ես գույնը թաքցնել, ինչ որ ստվերով ծածկել, լույսով խափել կամ երկի մեջ մի նոտան հնարավոր է որ սխալին եւ ունկնդիրը չհասկանա, չնկատի գրականության դեպքում բառը մարսում է եւ բառը աչքի դեմն է։ Այո, կա նման երևույթ։ Ես կասեի, ընդհանրապես մշակույթի բոլոր ճյուղերը գերազանցորեն պահանջում են ստեղծագործողից միայն ու միայն անկեղծություն, եւ կարծում եմ հենց այդ անկեղծությունը նվիրվածությունն է, որ ժամանակի հետ հավերժացնում է քո ստեղծագործությունը։ Այնպես որ եթե մենք ուզում ենք, որ մեր ստեղծածը զուտ ժամանակային ժամանակային խաղ չլինի, քո ժամանակը չընտրես ապրելու, այսինքն դու չկարողանաս ընտրել քո ստեղծագործության ժամանակ ժամանակը, հենց այդ դեպքում էլ արդեն հավերժության հետ կխոսենք եւ հենց այդ դեպքում էլ անկեղծությունն ու նվիրվածությունը իրենց դերը կխաղան։ Սոնա վերջերս դուք մասնակցեցիք Զախկաձորում կազմակերպված մի միջոցառման Հայաստանի գրողների միության նախաձեռնությամբ, ինչև 27 տարեկան ստեղծագործողների հավաք էր, համաժողով էր եւ դուք այնտեղ էիք ոչ որպես 27 տարեկան Համենայն դեպս։ Այո։ Եվ ինչ էր դա ընդհանրում։ Հայաստանի գրողների միությունը ունի այդպիսի ավանդույթ արդեն երկար տարիներ է, ինչ հիշում եմ ես գրական այս մեծ ընտանիքում եմ Արցախի եւ Հայաստանի։ Հայաստանի գրողների միությունը ունի այսպիսի սովորույթ, անցկացնում է Ծաղկաձորի գրողների հանգստյան տանը ամենամյա երիտասարդական համաժողովներ։ Այս անգամ մի քիչ տարբեր էր, որովհետեւ սահմանափակում դրեցին միջև 27 տարի հայկական ստեղծագործողների հավաք, նաև հաշվի առնելով, որ 27-ից 30-ը արդեն բազմաթիվ անգամ մենք հնարավորություն ենք ունեցել իրար հետ շփվելու եւ միշտ շփվում ենք ընդհանրապես ցանկացան պարոն Միլտոնյանի Հայաստանի գրողների միության նախագահի խոսքերից հասկացա, որ նրանք նպատակ ունեին, որպեսզի հենց առաջին գիրք ունեցող կամ դեռևս գիրք չունեցող ստեղծագործողների ինչ որ միտեղ նաև սկսնակ ստեղծագործողների երիտասարդների հավաք լինի եւ դա կարծում եմ հաջողվեց ես առաջին տարիներ որ մասնակցեցի այդ համագումարին որպես ավակների այսպես ներկայացուցիչ Սոնա բնականաբար գրականությունն էլ առաջին քայլեր անողներին ընդունում է, այդպես չէ որ գրականություն մտնում են միանգամից պատրաստ, չնայած կա նաև այն կարծիքը, որ հեղինակը կարող է միանգամից շատ լավ գործ ստեղծել եւ այդպես ներկայանալ, բայց դա էլ կասկածելի է, դա էլ խնդրահարույց է, որովհետեւ քաղաքանության մեջ էլ վարպետություն է պահանջվում, փորձառություն է պահանջվում, ինչքան էլ որ թեման գուցե շատ կարևոր լինի, շատ գրական լինի, այնուամենայնիվ փորձը այստեղ եւս պետք է եւ սկսնակ գրող ասվածը ես ընդունում եմ։ Գոնե ես սկսնակ գրող այդ բառակապակցությունը ընդունում եմ, Եվ դուք մի քանի անգամ արդեն մասնակցել եք որպես երիտասարդ հեղինակ, այս անգամ գուցե ավակ սերունդ չասենք, գուցե միջին սերունդ ասենք, գուցե մի քիչ անցումային ձևակերպենք այո շրջադարձային, ասենք այս մասնակցությունը, ինչպես եք հիշում այդ անցումը եւ նաեւ երիտասարդ որպես ստեղծագործող այդ հավաքներին ձեզ։ Այո, ես կարոտում եմ այդ տարիները, իրականում համամիտ եմ ձեզ հետ, որովհետեւ որովհետև յուրաքանչյուր ասպարեզում, երբ որ դու առաջին քայլերն ես անում, անկախ դրանից քո քայլը ավելի խորը մասնագիտացված է, թե մասնագիտացված չէ, գուցե թույլ են քո գործերը կամ միջին որակի են, ընթերցող ունեն, չունեն, հարցը սրանում չէ, այլ հարցը այն մեծության մեջ է, որ դու հնարավորություն ունես ավելի փորձառու եւ ավելի մեծ լսարան, որպես ընթերցողների լսարան ունեցող գրողների հետ շփվելու հնարավորություն ունենալ ունենաս այդ օրերին, կարդաս քո ստեղծագործությունները, լսես նրանց կողմից քննարկումներ եւ վերլուծություններ, որը մեծ արդյունքներ կարող է տալ քեզ, եթե դու դա կարողանաս ճիշտ օգտագործել։ Այսօր երբեմն ասում են, որ գրականությունը խորուրդներ ընդունել չի սիրում եւ ընդհանրապես մեր երիտասարդների մեծամասնությունը խորհուրդներ ընդունել չեն սիրում։ Ավակներից լինի, իրենց սերնդակիցներից լինի, այսպիսի կարծիք կա տարածված, Ես ուզում եմ նշել, որ խորուրդը ամենևին էլ խորուրդ չէ, բայց կան նաև ուղենշային գրախոսություններ, թեկուզ գրակնադատություններ, թեկուզ խոսակցություններ իրար հետ դա կարող է լինել պարզապես զրուցել իրար հետ, որը քեզ համար քո գրականություն ստեղծելու մեջ ուղենշային լինի, այսինքն ցե նաև ուղորթիչ։ Այո, ուղորթումներ լինեն դրանք պարզապես։ Այո, դրանք կարող են լինել ուղորթումներ, որովհետև իրականում մեծ ուշադրություն պետք է դարձնես քո ընթերցողը, ինչպես ինչպիսինն է տեսնում քո գրականությունը։ Կարևորը այն չէ, որ դու այդպես է ստեղծագործում եւ վերջ, չէ՞ որ երբ որ նույնիսկ մեր մեծ գրողների անցած ճանապարհը նայում ենք, առաջին этаպում մենք տեսնում ենք այլ գրականություն, հաջորդ этаպում այլ գրականություն, արդեն մյուս этаպներում այլ ավելի զարգացած, ավելի զորեղ սա գրականություն է, սա արվեստ է, երբ որ քո ուղեծրում նայում ես եւ տեսնում ես որևէ պրոգրես, աճ ես տեսնում։ Այս աճը ապահովում է հենց նման համագումարները, որտեղ կարող ենք իրար լսել, իրար քննարկել։ Իսահակյանը սկզբնական շրջանում վարպետ չէր կոչում ի վերջո, նա գրում էր, նրա գրածները ողջունվում էին իր սերնդակիցների կողմից, այլ ժողովրդի կողմից։ Վահան Տերյանը, բայց վարպետ երբ արժանացավ վարպետ բնութագրմանը, որակավորմանը, բավականին արդեն առաջացած սոնա նաև այսպիսի միտում կա երիտասարդները դե բնական է չեն ընդունում նրանց երբ որ հատկապես քննադատական խոսք ես ասում ով մի երկու չափածո տող է գրում կամ թեկուզ եւ արձակ տող, արդեն վերջ ինքը իրեն կարծում է տաղանդ է, հանճար է, շատ դժվար են ընդունում քննադատությունները եւ նույնիսկ մեծությունների կողմից դա նաեւ այդպես էր, հատկապես գրական ասպարեզում Չարենցի նման հանճարը ժամանակին մերժում էր Թումանյանին ամենայն հայոց բանաստեղծի եւ սա շարունակական է, բնականաբար ժամանակ է պետք նաև երիտասարդները իրենց դաստիարակեն եւ արդյոք հեշտ է ձեզ համար ընդունել եւ հիմա էլ ընդունում եք արդյոք քննադատությունը իմիջայլոց բոլոր քննադատությունները եթե նույնիսկ անտեղի են դա հեղինակի օգտին է անպայման ես դա աշխատում է վերլուծում է իր ստեղծագործությունները անշուշտ Իսահակյանը ասում էր հոր խրատը դառն է բայց ավելի բուժիչ է եւ նմանապես մյուս այն այն բոլոր քննադատությունները, որոնք դառն են թվում, այսօր շատ դեղեր, բազմաթիվ դեղեր լեղի են, բայց նրանք օգտակար են, որպեսզի օրգանիզմի այդ հատվածը կարողանա նորից վերականգնել եւ շարունակել իր աշխատանքը քո օրգանիզմում, քեզ առողջություն ապարգևել, այսինքն քո գրականության մեջ էլ երբեմն հիվանդ տարեր լինում են։ Ես դա չեմ բացառում, ես միչեւ հիմա ունեմ այդպիսի տողեր, ունեմ այդպիսի մասեր եւ ես շատ ինձ լավ եմ զգում, երջանիկ եմ զգում այն առումով, որ կարողանում է այդ խոսքը ինձ հասնել։ Գրաքննադատական խոսքի մասին է խոսքս, բայց գիտեք, մեր ուղղություն նույնիսկ Ազնավուրը ասում էր՝ շնորհակալ եմ ինձ ոչնչացնողներին, որովհետև դրանից հետո է որ ինքը հավաքեց իրեն եւ ծնվում է լավագույնը, այդպես է լինում։ Այո, ես նույնիսկ նեղանում եմ, երբ որ մեր Արցախի հանրապետության գրաքննադատական մտնոլորտը շատ բարի է եւ շատ ավելի շատ գովեստի խոսքեր է ասում, քան քննադատական մոտեցումներ էր։ Ես իրոք նեղանում եմ այդ երևույթից, շատ կցանկանայի, որ տեսնեի ջարդող, բացահայտող գրակնադատություն, որ քննադատվի քո տաղաչափությունը, քո մտածումը, այս կամ այն բարերի ոչ տեղին օգտագործումը գուցե նաև, որովհետև շահառուն կլինի եւ հեղինակը եւ բնականաբար գրականությունը։ Բնականաբար, բայց այն, որ հիմա ունենք երիտասարդներ, ովքեր խուսափում են սկսնակ կոչվելուց, խուսափում են քննադատական խոսք տեսել, նույն իրենց նեղանում են իրարից, երբ որ մի բան այն չես ասում եւ այլն, նրանք սպասում են միշտ այդտեղ է սպառնում է կոմպլիմենտի, կարծես թե կոմպլիմենտիզմ են գնում դեպի այդ մասն են գնում, բայց ես հենց դա եմ անվանում ժամանակային խաղ, այսինքն միայն այս ժամանակի համար ես գրում եւ երբ որ ժամանակը քեզ հետ կիսում է իր վերքերն ու երկերը, երբ որ քո հասակակիցները բուրըն ձևով գեղեցիկ ձևով ընդունում են քո գրասները, դու դրանով բավարարվում ես, բայց իհարկե չպետք է է դա բավարարում։ Բնականաբար ժամանակից դուրս էլ չես կարող, որովհետև Չարենցն նորից անդրադառնանք նրան, ասում է թե ուզում ես երկդ լսեն, ժամանակից շունչը դարձիր, բայց նաև ծնվում է նրանք ճիշտ ժամանակին եւ ժամանակից առաջ են ընկնում եւ դրա համար չեն ներում նրանց, այո։ Մտածելն է հենց որ սորական անհատին բանաստեղծ է դարձնում եւ ընդհանրապես կայացած արվեստագետ, անկախ նրանից դա գրականության մեջ է թե այլ ժանրերում, սոնա ունենք հեղինակներ, որ ասում են՝ ես ինձ համար եմ գրում, ինչ կապ ունի քննադատությունը ինձ հետ։ Ուզում են կարդան, չեն ուզում չկարդան, բայց այդ նույն հեղինակ, երբ որ խոսեցինք նրա գրականության մասին, անուն չտամ, պետք էլ չի կարծում եմ, ասաց, որ հաշվի առնելով պահանջարկը, նա վերահրատարակեց իր գիրքը։ Ասում եմ այդ դեպքում, եթե քննադատի ընթերցողի կարծիքը կարևոր չէ, ինչու վերահրատարակեց իր գործդ։ Անշուշտ։ Գիտեք, քաղաքաշինության մեջ էլ է այդպես։ Երբ որ դու տուն ես կառուցում, դու ասում ես ինձ համար եմ կառուցում, բայց դու պետք է պահպանես այն նորմերը, որ որը քո պետությունն է սահմանում, որովհետև դա վերջի վերջո հասարակական կառույց է, որը որ նաև քո պետության, քո քաղաքի ամբողջական տեսքի մի տարն է եւ տալիս է ամբողջական տեսքը։ Այս դեպքում եւս մենք պետք է նայենք, որ մեր բանաստեղծությունները, մեր ստեղծագործությունները ընդհանուր հայ ժողովրդի արվեստի, գրականության խճանկարի մեկ պատկերն են եւ մեզանից շատ բան է կախված, թե ինչպիսին ենք այդ պատկերը ներկայացնում։ Սա պետք է ունենա եւ ազգային կերպար, եւ ժամանակային կերպար, եւ պետք է քննադատ քարադատության միջոցով տաշվի այդ քարը, որը մենք ուզում ենք դնել հենց այդ բուրգի վրա համաշխարհային գրականության մասին չխոսեմ, հայ գրականության մեջ գրական ոսկե տարիքի ընդունվում 33-ը, հաշվի առնելով, որ Աբովյանը գրեց 33-ում հայտնի Վերք Հայաստանին, Թումանյանը անուշ պոեմը կարծեմ եւ Սևակը իր պոեմներից մեկը կարծեմ Ալրալի Զանգակատունը։ Կան գրականության համար սահմանային տարիքներ, ոսկե տարիքներ, հասունության, իմաստության առումով։ Չեմ կարծում, թե կլինի Ռուբեն Սևակը, Պետրոս Դուրյանը, Միսակ Մեծարենցը ավելի քիչ ապրեցին, բայց հզոր գործեր թողեցին։ Չեմ կարծում, որ այդ ժամանակային առումներով, այսինքն տարիքը պետք է խոսի գրականության մեջ, ոչ թե տարիքը, այլ կյանքի փորձառությունը, կյանքը ինքնին թե ինչպիսին ես ընկալել քո կյանքը, ինչեր ես տեսել, ինչեր ես զգացել, հենց այդ դրանց ամբողջականությունն է, այսինքն դու առանձին որպես այդպես այլմոլորակային տար չես կարող լինել այս դիեզերքում, որքան էլ այլմոլորակային լինես, միևնույն է դիեզերքի տար ես լինելու։ Հետևաբար քո կյանքը, քո ապրածի, ոգեշնչվածի, ինչու՞ չէ նաև թե ում ես ոգևորում հենց դրա մեջ է։ Սոնա, ինչ տվեց ձեզ որպես սովորողի եւ որպես սովորեցնողի երիտասարդ գրողների հավաք ցաղկազորում կազմակերպված։ Շատ հետաքրքիր էր միշտ ինձ համար լինել որպես սովորող այնտեղ եւ ես գիտեք գուցե գախնիկ բացեմ, բայց ամենուր որտեղ որ նույնիսկ իմ դասախոսությունների ժամանակ նույնիսկ երբ որ սովորեցնող եմ, ես նաեւ սովորում եմ, անընդհատ սովորում եմ։ Դա իմ կյանքի երևի գերնպատակն է, որ չկորցնեմ սովորելու իմ հատկությունը։ Հենց դա է ամենագեղեցիկը։ Հետաքրքիր հետաքրքիր էր այն առումով, որ նախորդ տարիներին ես եւս կարդում էի բանաստեղծությունները, լսում էի կարծիքներ եւ շատ հետաքրքիր էր լսել եւ դրական եւ բացասական կարծիքներ։ Այս անգամ ինձ համար մի քիչ վախենալու էր, որովհետեւ երբ որ հեղինակին չգիտես անձնապես եւ դու պատրաստվում ես որևէ բացասական բան ասել, ինչպիսին կլինի նրա ռեակցիան։ Բայց ասեմ, որ խոսեցինք, քննարկեցինք եւ շատ լավ երիտասարդներ էին, ինտելեկտ ինտելեկտուալ պատրաստ երիտասարդներ էին եւ ձգտում կար, որպեսզի նրանք եւս գրականություն ստեղծեն։ Հենց դա ինձ ողջևորեց, որը որ հետաքրքիր դարձրեց իմ այնտեղ լինելը։ Նույն ձևով նաեւ ես հասցրեցի սովորել ու նաեւ կարծում եմ սովորեցրի ինչ որ չափով։ Դա կարող են ասել մյուս երիտասարդները, ինչ ստացան ինձնից։ Հետաքրքիր է, երբ որ մարդ իր բացերը նկատում է հատկապես մանկավարժության ասպարեզում սովորեցնելու պարագայում։ Միջև չսովորեցնելը մարդ չի զգում, որ ինքը ինչքան գիտի։ Երբ որ սկսում է սովորեցնել, զգում է, թե ինքը միջև որտեղ գիտի։ Անշուշտ, որովհետև գիտելիքը ստանալը հեշտ է, բայց դու բացահայտում ես այդ գիտելիքի ընկալման քո աստիճանները այն դեպքում, երբ որ դու ուզում ես մատուցել դա։ Մեկին տալ։ Դրա համար ես նույնիսկ իմ դասընթացներին, երբ որ մի բան մատուցում եմ իմ ուսանողներին, ես նրանց հետ այնպիսի վարժանքներ, մեթոդներ եմ կիրառում, որպեսզի նրանք կարողանան հետ վերադարձնել այդ ամենը ինձ, իրենց ընկերոջը, եւ հենց այդ սովորեցնելու ասպարեզում նրանք ամբողջությամբ ընկալում են նյութը, ամբողջությամբ իրենց որքանով որ թույլ կտա իրենց։ Հենց այդտեղ է, որ արդեն գիտելիքը ամրապնդվում է եւ հաստատակամ դառնում է քոնը։ Եվ սա է, որ կյանքում ամեն ինչ վերցնելու եւ տալու մեջ է։ Սա նաեւ կարծում եմ հետաքրքրեց ձեզ ինչու բացվող ծրարներ մեր հաղորդաշարի վերնագիրը, եթե հետաքրքրեց եւ նույնիսկ եթե չհետաքրքրեց, ասեմ, որ նպատակը մեր զրուցակից հեղինակների բանաստեղծություններն են կամ արձագործերից հատվածներ, որոնք որպես բացվող ծրարներ եւ ձեր ստեղծագործություններից փորձենք որպես բացվող ծրարներ ներկայացնել։ Քանի որ բացվող ծրար է եւ եւ ուզում եք որպեսզի նոր ծրարներ բացել, արդեն բացվածը չվերաբացել, ես դրա համար կկարդամ իմ նոր անտիպ գործերից, որը վերջերս եմ գրել։ Համեցեք Հոգուս երկը դանդաղ պտտվելով աչքերիդ մեջ իր ելքն է գտնում։ Փակում ես աչքերդ, ձգելով պահը մենականալու։ Տերևը փաթիլ է նկարում, Կարմիրը լուր է ուղարկված։ Կարմիրը նամակ է, արցունքաբեր, զոհաբերված մարմին պատրաստ թաղվելու նոր տերևների, նոր սերերի մեջ։ Կրակոցից հետո ճամպրուկներ են քայլում փողոցներում, պայթյունից հետո բեկորներ են ծաղկում ասֆալտին։ Ես քաղում եմ բոլոր ծաղիկները, անարմատ, անթերթիկ։ Ես քեզ ծաղիկներ չեմ նվիրելու։ Ամենաբարձր կանգառում, ամենահերու քարերի մանուշակների մեջ գիշերը դարձել է իմ միակ հիշողությունը, որպես պատերազմից առաջ ամենախաղաղ պատկեր։ Ես եմ փակել տան դուռը պատերազմից առաջ, իսկ առավոտյան արգերի որոտը։ Որդիս խնդրեց չթողնել նրան այստեղ մեռնել, որովհետև նա դեռ զինվոր չէ, հայրենիքս սքապատ, լեղապատար եւ այնքան փոքր եւ այսչափ ցանկալի։ Երանի քեզ չսիրեին, Երանի։ Շնորհակալ եմ Սոնա, բռնեցին գզրույցի տուտը, բայց ժամանակը սպառվեց, հուսամ առաջիկայում մենք հելի կունենանք հնարավորություններ նոր հանդիպման եւ նոր բացվող ծրարներ ներկայացնել մեր ունկնդիրներին։ Շնորհակալություն, հուսանք։ Ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 28-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր բանաստեղծուհի Սոնա Համբարձումը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք